Naime, jedne prilike došao je čovjek četvrtom halifi muslimana Ali rabijallahu ta'ala anhu i počeo da mu se žali na nezavidno stanje u njegovom vremenu. Veli pravedni halifo, zar nisi svjedok veliki fitneta, nereda, podjela, smutni? A kako je lijepo bilo u vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu? pravda vladala, blagostanje, nije bilo ovakvih podjela i tome slično. Pa kad gleda Alija radijallahu ta'ala anhu, taj Alija koji je simbol znanja, simbol hrabrosti, odvažnosti i vođenja i tako treba da izgleda vođa, imam, koji je pronicljiv, šta neko pita i kad neko o nečemu diskutije, šta je pozadina svega toga, u kakvom se stanju nalazi taj dotični koji takva pitanja postavlja. Komadant mora biti pun optimizma i pun jasni predloga i poteza. Pa mu kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, baš je tako kako si opisao i vrijeme Omerovo i vrijeme i vrijeme moje. Ali hoćeš li da ti kažem zbog čega je tako blagostanje upravo baš tako kako si ga ti opisao bilo vrijeme Omera? A zašto je ovo stanje ovako upravo onako kako si ga ti opisao u mom vremenu? Znaš li čovječe da sam Omerov vojni bio ja i meni sličnih a znaš li da si ti moj vojnik i tebi slični. Nije komentarisao Omer, to jeste Alija radijallahu anhu dalje. Trebao je ovaj koji je izvio problematiku da zaključi u stvari gdje je problem. I danas smo imi puni teologije, puni pričanja i pametovanja, ali niko neće da bude obični vojnik. A to je najbolji čin svih vremena, Na tom činu ti niko ne može prigovoriti, zaviditi. U stvari može ti zaviditi, ali ti ne može prigovoriti što se ti guraš negdje. Pa ti si obični vojnik koji čekaš naredbu da izvršiš. A ako hoćeš da budeš uglednik u jednom narodu, onda kao kaže arapska poslovica Sejdu haukaumin hadimuhum, uglednik u jednom narodu je njihov sluga nemoj plaho pametovati i nemoj puno polemisati, budi vojni koji kažem, čujem šta treba da uradim i da to slatko i glatko uradiš, pa će onda biti Omerovo blagostanje, a neće biti Alino teško stanje. Ovo se upravo doveziva na naš silsilet ili ciklus o kojem govorimo, gdje tumačimo riječ takova, koja se spominje u maltene svim surama i po nekoliko puta ponavlja u određenim ajetima da bi razumjeli pouku svega ovoga što govorimo. Evo nas upravo dolazimo do sure Ennemu, mravi, a nije Allah Đelešanu džaba nazvao jednu surom, jednu suru tim stvorenjem, tim insektom koji gmizdi zemljom osim da bi ljudi koji za sebe tvrde da su u najljepšem pakovanju i u najljepšem obliku stvoreni izvukli povuku i poruku. Ako među mravima vlada sistem i zna se ko kosi ako vodu nosi, šta bi onda trebalo među ljudima? A jedino u vjedničkom korpusu nema obožavanja ljudi, pa se ne boj u svim drugim pakovanjima i u svim drugim opcijama, ako budeš vojnik, bit ćeš rob vladaru. Morat ćeš ga obožavati. On je tabut. On se stavio na poziciju Allaha Đelešanuhu. On nema milosti. Dok ako budeš vojnik u muslimanskom korpusu, u korpusu koga vodi Kur'an i Sunnet, onda se ne boj onda la ta'ata li mahluk fi ma'siyati al-khaliq kako je kazao poslanik kada je salatu wassalam nema pokornosti robu u griješenju gospodaru roba pa se ne boj imaš pravo da pitaš imaš pravo da ti se razjasni ali isto tako imaš pravo i da zadatak momački izvršiš da bi na taj način pokazao koliko si ti shvatio prirodnost ovoga ummeta i kad će ovaj ummet moći da je napred i zbog čega je Allah Đelešanu ovaj umet učinio da bude predvodnicom drugih ummeta pa nam zbog toga Allah Đelešanu navodi ummet pčela navodi ummet mrava navodi ummet paukova i sitni stvorenčića stvorenja da bi mi ljudi u najljepšem obliku izvukli velike pouke. I zbog toga, ako nas bude vodila pouka i budemo umet koji traži pouku i pouka mu je, to jeste ibret u svemu, to je umet koji razmišlja. A nama treba umet koji razmišlja i za razmišljanje imaju se ogromne nagrade kod Allaha tabareke wa ta'ala. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala U 53. ajetu sune en namr, nakon što se dešava ono što se dešava sa narodom Femuda, koji će biti uništen, do temelja uništen i kažen Allahom kaznom, kome je Salih a.s. poslan bio i koji nije tijelo da naredbe izvrši, nego se okomio na devu koja je bila izazovna i iskušenje za sami narod. Pa nakon toga ili prije toga što Allah te barek evo ta'ala priprema veliku kaznu da kazni se bud Allah Đelešanu spašava bogobojazni, spašava one koji su vjerovali, pa je vjera uvijek bitna, prava vjera, ne vjera koja, s kojom je šeitan zadovoljan, niti vjera s kojom je nevijenik zadovoljan, bez obzira što se ona zove Islam. Od imena se ne živi, nego se živi od suštine, a to je da smo predani Allahu tebareke wa ta'ala, i da slijedimo Mustafa sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže uzvišeni وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ A spasi smo one koji su vjerovali i koji su bogobojazni bili. I ovo je Allahovo pravo. I ovo je borba za nas. Znači, nama je bitna, bitan borba za opstanak. A opstaćemo pod uvjetom da budemo imali iman, onakav kakav je imao iman prve generacije kako se ga imale. U onome, znači, teoretskom i praktičnom obliku. A da li ćemo mi tako biti jaki mu'miri? To je onda drugo pitanje, zatim je velika borba do kraja čitavog života. Znači, ako budemo bogobojazni, a prije toga budemo vjerovali kakvi god vjetrovi naiđu i kakve god Allah Đelešanu kazne narodima, pa i ovom našem narodu stremi, Allah Đelešanu će nam dati izlaz iz ove situacije. Interesantno, samo na jednom mjestu, to jeste 53. majetu sure Neml, se spominje riječ takvaluk. To ne znači da je ta sura škrta. Jer Allah te barek evo dala ima pravo da spominje ono što on hoće. Ali je Allah Čelešana između ostalom i ovdje spomenuo takvaluk. A zatim idemo do sure El Qasas. Kazivanja. Kazivanja, a kazivanja su, da kažemo, kako kaže islamski učenjaci, nakon što dođe u Koranu, prijetnja i radosne vijesti nakon što dođu propisi, naredbe i zabrane i govor o sudnjeme danu i nekakve stvari o gajbu, onda Allah Đerlešanu to sve začini sa pasosom, sa kazivanjima, da bi ljudi izvukli pouke dobro to sve što je naređeno i to sve što je zabranjeno, I to što se govori o sudnjem danu i o gajt stvarima, kako to razumjeti? Pa to je još lakše razumjeti na sljedeći način. Kada vidimo da su prijašnji narodi odbijali nabrad, nared, naredbe i prelazili granice u zabranama, nisu vjerovali u Allaha Želešanu kako je trebalo i vidimo nje ove ostatke i vidimo razne znakove Pa i Allah Đelešanu zbog toga uništavao. Pa je to još lakše onda nakon toga shvatiti i još bolje u Allaha Tebare Kevotala povjerovati. Jer kazivanja i navođenja primjera onoga što mi možemo da vidimo svojim očima još na više pojačava jekin da ispravno, iskreno trebamo u Allaha Tebare Kevotala vjerovati. A ovdje ima jedan problem, a to je uvijek problem i bit će problem do sudnjega dana. Problem je ovaj dunjaluk. To je Allahova mudrost, toko mi na ovome dunjaluku. Jer ovaj dunjaluk, on na sebi gaji dvije ružne osobine, a to je olu i pesar. Da se čovjek počne uzisati, da se počne oholiti i da počne pesar na ovoj zemlji činiti. Kada se ove dvije osobine ne, znači neukusne, ružne osobine nađu kod čovjeka, onda i ono dobra što ima na Dunjaluku, on ga zaprlja sa tim osobinama. A to se uglavnom dešava kada ljudi zaborave da ima onaj svijet. Da će se pred Allahom stajati, da će se u Kabulu ispitivati, da će se u Kabulu prije Ahireta i Džahnama kažnjavati, da će se na sudnjeme danu 50.000 godina stojati, da će ljudi biti u velikoj neizvjesnosti, pa to ljudi sve zaborave i onda pored toga očekivati da će postati oholi i da će početi nered na zemlji. Činiti. Pa Allah Đelešanu opisiva taj svijet, to jeste onaj svijet i upozorava opasnosti ovoga svijeta i daje nam rješenje šta mi treba da budemo na ovome svijetu i kakva je završnica onima koji budu bogobojazni. Tilke darul ahireti neđa'aluha lil ladina la yuridu na'unuma fil albi ola fesada ola aqibatu lil muttaqin. Taj drugi svijet, to jeste onaj svijet, da ćemo onima koji ne žele da se na zemlji uzdižu, da se ohole i da nered na zemlji čine, oni koji se budu Allaha bojali, čeka sretan završetak. Znači, kako da čovjek prođe onim svijetom, da ga ne ponese i da ne čini nered na zemlji? A mi, draga moja braća, svakodnevno činimo nered na zemlji i mi kao džanijski golubovi, ali često to i ne osjećamo. Jer čim imaju sporovi među muslimanima i muslimani ne rešavaju te sporove, oni čine nered na zemlji. Ili hoće da optuže islam, a neće da optuže sebe. Zar nije islam rješenje za sve probleme? Za nije Allah objavio sud i šerijat? I nema u ovoj vjeri ništa što zbunjava. Ima rješenje za sve probleme. A ljudi opet u, u problemima donosa. Šta je problem? Pa problem je u ljudima, nije u Allahu, u sistemu. Problem je u ludim ljudima koji neće da se povinu Allahu u sistemu. Jer da se ljudi povinuje Allahu u sistemu, bio bi red na zemlji. A to su upravo ove dvije bolesti. Što čovjeka ponese, ne zna da skrušeno i skromno i ponizno po zemlji hodi. I odmah šta mora da radi? Mora da čini nered na zemlji. A Allah Đelešanu uspoređava i kaže da nered čini na zemlji najveći nevjernici i munatici. Pa smiri se vjernik mu'min koji pada Allahu te Tebarekevo Ta'ala na srčtu povesti za ovim osobinama, a i dalje da se zove mu'min la hawla wa la quvata illa billah. I završavamo ovako i sa surom Al-Qasas, pa idemo do sure Al-Ankebut, taj pauk, čija je mreža jako slaba, ali on radi, i on plete mrežu, i on na neki način hoće da se zaštiti, Pa nam Allah te bareke wa ta'ala i u ovom ajetu spominje da se ljudi moraju zaštititi. Pa prije toga što govori kako je uništen Nuhov narod i kako je Allah te bareke wa ta'ala spasio Nuha i onu malu skupinu koja je vjerovala dao im spas ili nađe spasa I ta lađa će biti opet kao što je bila i kod Saliha, kao što je bila i kod Huda, kao što je bila i kod drugih poslanika, pa evo i kod samog Nuha. I tako će biti kod vjednika do sudnjega dana da nema ti lađa spasa. Poveli bi nas dunjalukom čatiri davno. Pored tolike tehnike i pored tolike moći opet ne mogu vjernicima ništa. Tolike milijarde su potrošili u Iraku, tolike milijarde troše u Afganistanu, tolike milijarde troše diljem svijeta, a samo još više čeliče muslimane. Samo još više bude umet da stane na noge i da znaju da mi samo jednom umiremo, ne dva put. Pa kada je već tako, mi hoćemo da umremo, ali ponosno, I opet znamo da ne možemo umrijeti mi kad mi hoćemo, niti kad naš neprijatelj hoće, nego kad Allah subhanahu wa ta'ala je odredio u kadanu. I zbog čega onda, ima li onda mjesta strah i panika? Ima li mjesta onda uzmicanje i nekako polemisanje i taktiziranje koje nije šerijatom utemeljeno? Osim da se čovjek nađe u taktiziranju koja, koje je u okvirima Kur'ana i Sunneta, da se tu vadi i hikmet, a nikako hikmet koji odgovara nevjernicima, novotarima i slabim muslimanima. Pa Allah te barek evo ta'ala spominje slučaj Ibrahima ali i salatu osram, a svaki poslanik, svaki poslanik izvlači pouku iz naroda i poslanika koji su bili prije njih. Vo Ibrahime iz li kavmihi, i abudullahu od takuhu, Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Pa progovori Ibrahim alejselatu vesselam nakon toga što je potpuno vidio šta se je desilo sa Nuhovim narodom koji je odbio da obožava Allaha dželle šanuhu i uzao kipove za božanstva i na taj način izazvao Allahu srcu i Allahu kaznu. Allah te bareke ve se obraća preko jezika Ibrahima alejselatu vesselam, a Ibrahim koji je govorio narodu svome Allaha obožavajte i njega se bojte to vam je najbolje ako znate znači ako nećete kaznu ako nećete uništenje ako hoćete blagostanje onda se obožava Allah Đelešanuhu i onda se strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala pa je to stabilna lađa spasa koja ne može potonuti niti vjernike u nepoznatom pravcu odnijeti. Kulu qavli hada ostavfila li velikum fastavfiruhu. Innehu huva gafuru rahim. Wa ahiru da'wana in ilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد أنا كنت أقول napuštamo suru Al-Ankebut, idemo do sure Rum, gdje nas Allah tebareke wa ta'ala isto tako poziva da budemo bogobojazni a navodi Rimljane, To je jaka civilizacija u tom momentu bila. I neće moći slomiti Rimljane i ni jednu civilizaciju osim istinski mu'minim u Ahidini, koji se znači samo Allaha boji. Koga danas Amerika boji? Kraljeva Saudijske Arabije, Jordana, onoga kop, kopilata iz, iz Libije ili desno ili lijevo. Ili se boji istinski Allahovi mu'mina? koje ne možeš kupiti nikad i nemaju cjenovnika za svoje prodavanje osim džennet. Samo se hoće Allahu prodati i sa Allahom hoće u trgovinu ući. Pa zbog toga je lov raspisan na prave vjernike i neće se nigdje vjernici okupiti, a da neko nije došao da on lovi svoje pojene da bi nešto od unjavka dobio. Ali Allahom dobrotom i Allahovim nurom Allah subhanahu wa ta'ala je dao vjernicima basiret. Slabi hadis u kome kaže poslanik ali salatu salam. bojte se pogleda mu'mina jer on ima on gleda sa Allahovim nurom ali imaju drugi dokazi koji to pojačavaju Allah te bareke wa ta'ala je dao vjernicima da oni Allahovom dozvolom budu zaštićeni i da osvijete kad nešto miriše na dobro, a kad osjeti da nešto svrdi na zlo. I Allah im dade neki znak. I jedne prilike kada su sekta šije, ta kopila do židova, kopali ispod poslanikove džanije, da ukradu tijelo poslanika, ali se vratu Namjesnik Medine je to sanjao. Pa je sutra naredio svojim vojnicima i uvijek je borba za vojnike koji će poslušati da sakupe sav narod. U to doba nije bilo puno stanovnika u Medini. I vi znate u manjim čaršijama da svi ljudi jedni drugi u glavu znaju. I odmah znaju kad neko je stranac, a pogotovo namjesnik bogobojazan on, kao što je poslanik Galezan pitao čemu je Đulejbiv, iako je Đulejbiv bio muđahid broj jedan, nepoznat, neugledan, ali ugledan kod Allaha Đelešanu, tako je ovaj namisnik primijetio nema trojice ljudi. Pa je rekao, obiđite njihove kuće i dovedite ih. Pa su priznali, Allah je dao da je namisnik sanjao kako oni kopaju. Pa su zato bili kažnjeni. Znači Allah Đelešanu će dati vjernicima neki znak, neko nadahnuće, osjetit će u zraku da li nešto miriše na dobro ili nešto miriše, nešto miriše na zlo. Zbog čega? Zato što oni slijede prirodnu vjeru. I zato Allah te barakevo ta'ala u ajetu koji prije samog ajeta u kome se spominje takvaluk, Ali da bi povezali moramo oba dva citirati, spomenuti, kaže sljedeće. U وَاَقِمْ وَجَهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ nasa alaiha, la تَبْدِيلَ فِي خَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ nasi, la يَعْلَمُونَ Kaže ti upravi lice svoje vjeri kao pravi vjenik u vjeri bouzdanoj, prirodnoj, prema kojoj on ljude stvara Nema promjene u Allahovom sistemu. To je prava vjera. Ali većina ljudi ne zna da je to tako. I navodio sam vam slučaj kako najlazi halifa muslimana Omer i vidi čovjeka koji uči u dovi Allahumme dja'alli minel aqalin gospodaru daj da budem od malobrojni pa ga Omer odmah drma i pita šta ta zova znači pojasni mi gdje si to našu gdje si takvu dovu skomponovao Pa mu kaže, citiram mu ovaj kuranski ajet u aqim vajhaka li dini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل في خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون nije traži Omer tefsir ovoga ajeta. Odmah i on stao i sjeo i čučno na etahijatu kod ovoga miskina i digao ruke i rekao Allahumme džalni minel atalin. Gospodaru, daj da i ja budem od onih malobrojni, to jeste od onih koji razumiju da je ovo prirodna vjera, da se ovoj vjeri ne može mučkati, da se od ove vjere ne može živjeti, da ovo nije vjera za dostiž nekih dunjalučkih ciljeva, nego da je ovo vjera dunjaluka i ahireta, sa njom se dobivaju dva džerneta, sa njom se na dunjaluku uživa, kratkoročno, sekundarno, a onda se za ebeda u džernetu uživa ko bude prirodno obožavao Allaha te bareke wa ta'ala, a nema promjene u Allahovom sistemu, ne može doći nijedan pametnjaković pa kazati ova vjera je zastarila, ovo je područje šljive, a nije datule. I od datule se može alkohol napraviti, iako je ono znači veličetno drvo, kao što se može i šljiva zloupotrebiti, a Boga ni dobar pekme zapraviti, opet se vraćaju čovjek prirodan, ili je postao gori od noja noj sebi ne bi priuštio i da alkohol pije. Najluđa životina neće pive, a hoće čovjek koji za sebe kaže da je normalan i da je napredan i da je čovjek koji je dostigao velika dostignuća da haula wala kuvvata illa billah. A zatim Allah te bareke ve taala da reči je kako mi treba u toj prirodnoj vjeri da se postavimo. Munibine ilehi, vattakuhu aqimu salata wala takunu min mushrikin obraćajte mu se predan, znači munim ili munim je onaj koji se pokajnički vraća Allahu Đelešanu. Kaje se za svoje sve grijehe i nema on uvjeta nikakvi u pokajanju. On ima samo uvjet da mu Allah primi njegovu teobu. I bojte se njega subhanahu wa ta'ala. Obavljajte namaz, ola takune, ola takunu minel mušrikin i ne budite mušici. Znači, ako ne budete se pokajali kako treba, na fumu muhalepe, i ne budete namaz obavljali, i ne budete bogobojazni, šta je očekiva da budete? Možeš ti se zvati Haso i Huso, od tvog babe se ti plaho koristiti nećeš i od njegovog hađa pogotovo. I danas su ljudi u takvom fitnetu, da je dovoljno da čovjek ima muslimansko ime i da je on musliman Has. Samo mu treba još dati vin za džennet. Bez obzira što on ne klanja, bez obzira što on je uhalalio ono što je Allah, Allah uharamio, bez obzira što on zna i smatra da je šerijat nešto odvratno, prevaziđeno, strašno, kao ne može se nikako iz vjere izaći. Pa mi imamo u Bosni dvije krajnosti. <clears throat> imamo krajnosti od naših nena koje kažu ne može vlah nikako musliman biti. Navodno, tamo se negdje neka vlahinja udala pa krila krst pod, pod postekiju. Pa je to jedan dokaz da se više ne može musliman biti. To je jedna krajnost. I druga krajnost kod modernih muslimana ne može se čatir poslati nikako. Bez obzira što radio, radio, bitno je da si ti musliman i da nekad se pomoliš na Bajram. Kakve veze je Bajram plaho sa, sa temeljnim stvarima islama? Bajram je jedan šaajr islama, jedan obrijed islama. Ali kad nikad Bajram je klanio ne bi, po koncenzusu islamski učenjaka nisi nevijednik. A ako samo jedan sabah obavio ne bi, onda si po jačim dokazima nevijednik. La haula wa la kuvata illa billa. Ali su se, draga moja braćo, poremetile vrijednosti na Dunjaluku. Pa umjesto da se da hirurgu 30.000 maraka, da on ima platu i da nikako ne razmišlja o korupciji i mitu i da ga ne može ni jedan dit koji zube ujutru i na večer pere podkupiti za svoju neku operaciju ili ovo ili ono, daje se futbaleru, pa se daje pjevač, on je zvijezda nekakva, zato što šargija nekom šargijom i umara i sebe i druge, On ima milione, a samo budale proizvodi. Fudbaler za jedan gol dobiva po 50.000 dolara. I to je najmanja tarifa, zavisi kako ga je zapucao. To je poremećaj vrijednosti. Pa se više zinaluk ne zove zinalukom, pa se alkohol ne zove alkoholom, pa se kamata ne zove kamatom, pa se grijesi ne zovu grijesima. Samo je još ostao problem sa vjernicima. Oni su, jednostavno, oni se ne mogu komponovati nikako. Oni idu u kameno doba. Oni se vraćaju u nekakav rikvrc. A ovo sve ide u petoj u džennem. La haula wa la kuvate illa billah. I evo nam za kraj sure Lukman. Lukman, ali salatu wa salam, odgaja svoga sina i to je pouka nama. Ne može starog palipa učiti jahanj. Teško ide. O starog paripa se ne pravi konj za jahanje. Tako se i dijete koje uzme maha, plaho ne odgoji. Pusti ga, kaže on je mal, ništa on ne zna. Pa pusti ga kad ostari, pošto ne smiješ tada ništa. Onda je on gazda, a ti si vojnik. I napravimo sebi džehennemu po svoje kuće, zato nam je sura Lukman, veliki savjetnik, Kako Lukman odgaja svoga sina? Kako će po zemlji hoditi? Kako će Allaha obožavati? Kako će govoriti? Jer mi često govorimo i ne smijenimo svoj glas. I neka tako grubo govorimo. I obraćamo se ljudima grubo da se moramo dobro naći u svode Lukman koji poredi da je to takav vid obraćanja i govora da je to slično glasu magarca. Pa čovjek treba da vodi računa i u svom riječniku da bude kulturan, da mu ne bi njegov riječnik izgledao kao riječnik ili glas kao glas hajvana. Isto tako u suri Lukman se spominje samo jedan ajet, ali veliki ajet, u kome Allah te barek evo da nas poziva da ga se bojimo i to veže za onaj najveći dan, za sudnji dan kada će zaista biti težak dan i kada niko ni za koga neće pitati Ja ejuhan nasu taku rabbekom vahšau jevmen la jirsi validun an validi wala mevludun an wala mevludun huve jazin an validi šeja inna wa'ada Allahi haqqa fala tagurrannakumul hayatu dunja wala jagurrannakum billahi l-gurur O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od sudnjega dana kada rodite neće o svome djetetu ništa znati, niti će mu moći ništa pomoći, niti će djete svome roditelju ništa moći pomoći. To je istina od vašeg gospodara, pa zbog toga i pretnja od Allaha Đelešanuhu, pa zbog toga nemojte dozvoliti da vas ovaj dunjaluk zavede u pogledu Allaha te bareke wa ta'ala i ne dozvolite da vas šeitan pokoleba u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala. Djeca koju volimo ili djeca koja nas vole, to je ograničena ljubav, ona je na ome dunjaluku. Ako ne bude dina, ona se neće vezati i nastaviti na ovome svijetu. Pa zbog toga ne boj da nam na račun djece ode ova vjera ili da djeca na račun nas, da im ne damo prosperite da budu bolji muslimani od nas, jer će doći sudnji dan kada niko nikome neće pomoći i kada će samo prava vjera doći do izražaja.